икеміш пайы. Саламби саламлы Ах, яду хитрешки занан, тупсагуна мен тагам. Педер хусангай. Пинде тахыр жыр херах пиликміш шул. Кіргунне. Варжа анчахрах чарынны, кашни утымра зизінейді. Хулара да ялды еврлек нумай, вайбетті зем, Шамрыксем пур детенепекех шинелбе жүреші. Візен хулбуши земшінче пагундер земте жухалманға. Студентсем хушинче те шардумне хывманны сағалмар. Фронтран качы зем института полевой ба жүреші. Портфелли сайра курынгалайд. Студентсен ежі варжечен хипек мар. Пер аудиторирех вадам шкулдан тинжеш веренсе тухны шамракпа юнажар Варжы херенчет вады жол пижіхне салдак ларать. Студентсен ежі чілхеделі жінченде варжетченхибек мар. Унчен кунди аслы шкулзенче чывашсембе вырыссем ытларах полны булзан, халенде темдерлі чілхебек алача да бур. Уйрыма хевеляны жінчен күшсе келнезем нумай. Варжы анчахрах чарынны, кашнешін сәненчех курнать. Кашниех аслы шинтерюшін завнать вады жул пызык йывырлых тюсне хышын щомыллын сывлать. Малала телейлен турдынать, пызык бурнать. Щав хужра кашнин занинче варжа хыварны палазем бур. Хышы шабы жура йывраманна, еші вұқтваны зіне жухатна. Хышы шамрықлах варжа азапне тюсейір терне, ехай әмітне шидереймень. Варжа анчахрах чарынны, кашни пурнышинчех сезінейді. Студентын ағалде кырыс пурнышинче выл пуринчен ытларах паларать. Магазинзен умінче урамранах тұрза духны варым черетсем. Магазинсенче немехте жук, шығыр карточка бажеш парашшем. Урамты ваткалесінче, киберзем жинче, алсыр уразыр чалақ сем ыткалазалараще, иреклен иртсе жүреме де жүк. Хули мар. нелле нелле, хальги пиравр комбинаже тілінже бідет. и подром тілінже. Кондралла электроаппаратура заводе бадінже. Заводжігу варжы пушланзан Харьков франгуш сагильным. Халыхына хемзі Чугунжол станция хуларан аякра, анлы ыраш уйы ларадь. Унда утма виші шухрым. Пызық шуртсем сақал, пуриде пиде шутла, советсен журче, пиже шурче, почтамт, хрещен журче, пионерзен журче, госбанк. Візем де бұлін париге хутла лутра шуртсем хушинче, почпачшеш күрінгалашы, Кунда хула икінне аза елдерейші. Чаваш республикен теп хулы. Мән калын. Элек уез кулы пулныс керінде. Ағылден марына гордлы кыдамачалы дене әлік. Вăдырмы çулсем вешнелле çекленме бушланы хулана, çне үземсемпе сарылма тытамаклы варжы чарзалартна. Вара ана каллех авалхи салгуллы, чухын сон Унын çырма çатра лурамесем керхи çурхи ебе забара пыльчык пачырылаççы. Асфальт таврашы теп урамра çиш курын Бірден бір ұдарайми де шақулан асладыл. Вұл күнді қалаға жүділет, тұрандарад, ұрмалашлыға шанмақам қаландарад. Вұл шитмеллех, пулмаллах шав ұры бұласлық. Халичен бұлман тескер варжы хене түсі иртерне халах, шав илердюллі улдавлы шанчықпа Саламби хулай хренчи евіш пүртре, Піргарчик падінче хватере вырнаште. Унба бірлі тада икі студентка. Три Соловьев Нина, ялхужалах хужалах за технику уйрымінче веренеть. Тепри Петрова Нина, педагогика институтинче. Соловьева шарда булны хер. Аржинбек патвар келет келлі, шүшне де аржынла кастарна, салдакла шире будать, сумаға пат Она шүтлізе пызық нина десечнище. Петрова табыл-табыл келі келі, шур жүшлі хирача. Иге жүхе живітне херлі хою тадығы бешіқсі жүрейд. Ку бұрінжен дейменет, жаза херелет, шоппын калажать. Ючынзем умінже бұданарах лармадырыжать. Она хваттерде пәчік нина дезечнешем. Ваттер гужи Анна Ивановна. Утмалзинчен иртне тулы келеткелі Вол пурін біде піде камалла, тарават, нихшан ташын байкерешмеш. Ялан студентсене хватере ярза пурынныскер, ючынсене пререйке курсана Хой Хыйбадинче тахшан пурынны не де астывать, візіне ырыпа кына аснать. Хый, те вырыс, те тудар, те чываш, выросла да, тударла да, чывашла да лайх калажать. Тваня пәліже ачи пычите булманран, вăл кашни студентах е студенткнах тыван ачи выренне хума хатер. Пурнаста та студентсемшн кына, візен хуйхи суйхибе, саваны жетелейбе кына пурыннан туйнать. Хевелчинче те хура пынчызем бурдинешкел, шак ыры карчыкында пір айппекки бур. Кындырлай, Анна Ивановна ялана хухнера термежет. тем пежереть тем ожалать, тем вредеть, пермай жить, пермай эжить. Шамрыксе мына шүтлізе Анна Йыванна дезечінеще. Кухаваслық ваттерде на шүтлі хужаматшук. Сан яду ахальде А яд, авалхи керемет жен юлны яд. вазы на шүтлі яд памада керлімар. Теряна прірекун біргі казаков студент. Хваттере иги пүлімлі. Шалдинче херзем бұрынашы, тепринче, кухне пеккинче, Анна Ивановна ялан плита апаланадь. апаланать. Унда примус керлізе шунны, шатма тем чашкырза ожаланы, чашық тирек шығырдатны таттизір илдін седірать. Унда кунен шерен тедім езарланадь, Кугары шаржи, ехра уған зана алғауышса хупмасырен, южедетім шалды пүлемеде кергелейді. Бір уйы хушынже салымпи хула бұрнышне қынықса жетірі. Нұмай студента палаган бүлже. Яланхи именчікліхіде жәнде. Анжақ темлі вада анжықлық. Шавла жамрықсем хушынже, Палламаншинсем имені си шаплақ иртмері оның. Ытла да вытанчы кезе. Пәчік нен ранда тетя нахыш пірчухне Соловьева. Саламби кышт кына йылгышса кулатте хирещченмеш. Ашы наран чухалныранба шапла пузырланжывал. Пер пыжырғанчык туйым кышлать унчунне. Мэншін, мен айба була теп турыш унашыне. Кама мен узалтунывал шыржинче. Саламбияна елдейчі үрі жынтезе шутлана. Камран тересіні үтсәпіл мелле унчинчен. Мінлі харужа, тискер вартынлық бұдарын затырать күнда. Мінлі халық ташманевал. Районе бехи зеплешін. Коммунист, халық ташмани. Шағын шинжен шухышласақ, чілге шидет мұндарын херін. Үтла да евіршке. Халық хері хер ятне илдесеях пушне устарать. Валерий фронтра вильнине пәлнәренбе бевал, пушех те сахал калачаган бульче Вăхытын-вăхытын евар шухша кайса хăй аштыне те манать. Мӹншӹн пәрржн тӹлнех çавын ингек. Салам, Анна Иванна, илденче кухнеран шынгравы бекен равласаза. Салам пичери картах туре. Институтра пір-бір лексие ларны чух сазардық шынгырав яныразан студентсіне шапла Хуняны ыры булацанын муза, шапах абат тіліне Илденчі тарават карчык сасы. Муза карчык басы махфаклазады масыр, малды пюлім алықне шакаре. не евер, пионерзем стройба утны чух параппан жапны бек, алыға бе алыбе тынгырда тарза шакать. Керір тере заламби хайын кивельников тыжын ваданса. Хулбушишіне кывакшым тудыр уцаячы. Тудыры шабақты бек. Муза піліме шавра жілбек вешсе кече. Нимгалычен хере ыдалаза унын ккырре жумне пычыртанчы. Кытра жүш пайыргизем саламби питкучне сөртенсе кытыклареш. Піліме хаклы тухи Фу, калек сирен пілім едім. Хыжан хутма чаранать вал Анна Ивановна. Унын тат тізр шунать пулас. Шак йывыр вхытра продуктсем ыçтан тупса çитерет вăл, ни магазиненче, ни пазарда çуктемелле. Канмалли кунда пюртре пăчăхсаларадан саламби салампи. Мӹнле йăлăхтармаçсăна. Мӹнле роман вулатын, Фу, шкул тавра сат ларцат васси. Мӹнле киче марзана хер пушын шакнашкал аслы книгезем вулазаларма тубы на мичуринец тебірдезен. Паян институт сатинчи евышлат мала и и сад эрнир терет пар терезалан білапкан. Сат эрни? Аппалана ним жукран, чынахта. Пед институт студенчізем, иртни шургуне мән чухля ул трешпуль. Пәриде чәрілмендеші. Пирин батра, кындар енчі евішсем аштан үсме бұлдарчыр тубынны чурыницем. Муса тегірумне бір задачыде хитірлене бұшларя. Выл адылхы вибек шинже бүлі. Кывактыра пальто, ятне жилетнескер хергелеткіне пуших илемлі кытардайды. Муза үттәслі пуржын чылхаба, йылдырдатса дыраган шүллі келілі пушмакпа, Шавна курзан салампи ирксірех хайын киве аттыне сак айнерех бұдаржы. Музығайпе хай келінсе, тегір өмінже хаваслан шаврынгаларя. Саламби үнчіне күжайын гына бұқса елчі. Янгыз керін тұрыжы тегерінде шуғышлары был. Музын пичі ачашта шуранга. Бітне пудр зірнерен бүл. Хеп херлі дуди, егерчі ешірлі майла. Туди зем яланақ кулны евер кышшы клинзе дырашы. Елгышса кулны чух вара — иге марди пыт пудайт. еден шешки бек сенгер квак, кушхаршызіне шинчех варза хуп хуразырланы, віземчіге шунаджи еврле. Тигес кастарны куш зем шулелля аванзадыр ашы. Кеске жүжі, керге уяргун хевел шинче елдырдадаган сапсара хурын шулчи тесли курынать. Саламби музына малдан юхуттел булзан, шакнашкал санлы чеберке хере хой ышта гурныне аза илме дырышты. Анжах не пледе аза илеймере. Халі сазардық Астуре. Шыбақ шавын еверлі чечен ача чухне конфет худжи жінже Шав конфет худжи зімбевыл, пуганелі вылячы. Саламби, тере музы за себе. Ах! Саншишу пить бек Санынныбек вырымшивич небе тем парытым халя. Нихшан да анкытралат чынақта. Эбі хамынне кытырлатса пітердім. Халі елт юқса дұхре, тебір пілік шулдан кукшалан хюладып пулі. Піледені вижім жул мін ман живет. Салатса яраттым да журымдарах. Ыраш келдібекче. Турца ужыл михулынче. Историпекки де бульчы пірревал чивит перги. Эбі зана каласа чі? Музыхай ассен кулзаилчі де, пальто аргеней лючерге сренжі, пуган лармазыр уткалаза жүрезе калама бұшларе. Пирен ял станцерен инжих И Ибир херачызем, пужа вағатра пуэскіліні чух, вокзал батне шырлазут магаятымыр. Бірі жапла шар эшелоне Пирончине тем чухле салдак ядынса Ман бада бір жамрық салдак чупса пычыте шырла илнінде, каймаланде, анчах уйырлаймаш манран салдак. Тада дебір стакан парзамырчы емығым дейді. Кулышла, хай манран асла дамар буля, шабах емық дейді. Тада тулдар сападым. Салдак шаплах вырымдан тапранмайш. Фронда гаят бір. Неміш фашищесіне шапса аргатрымыр, Халі япун замурайзіне тюнкеме гаятпыр. Шырла жізе күрманы нұмай бұлады деді. Сізе де бінде мінле шырла керліне. Шабақ шүтлесе қаладып. земе пинтадақ. Укша житмешке ямағам, дед салдақ. Эбана зырақ тұлдар западым. Выл илмеш. Ағал илместіп. ұқша зудыр. неге илме укша керлі бұлі. Вренедір бұлға. Ышта вренедір, дед. Сымақ шыне калачу пушланса кайря. Хам жінжен елдах каларым, кулак кулах адрес білдердім. Салдаке пиде матурскер вара, те дедербейлі таза, пагуни темле сарахы убыр. Ахаль салдак мар булас кутетіп хамышра савынза. Изер командир буль, ыдадып хайхинчен. Эбі ефрейтор, деткачы. Манжын булзан мәнін чухне, те ефрейтор асларах, те лейтенант асларах, ынланны бек пулза пужа зулдым жеш. Па вагонам десе кышкырчеш. та тапранче. Ман ефрейтер шаплах уйрылмаш. Хам вдан загайрам. «Пуис ран юладыр вет, тетеп хыраза. Сирінші цабах цабықма юради. Эп кунбек хамар хамыр алтайрада гурман. Теть манға хишірлаши ешін пулны залдак эшелонран юладар, тедеп нимгалама білмезір. Пуяс хыда кайма бушларя. Ефрейтор манғулын шевиде ачашлар де, чап-чуп туза Эбе хыраза кайрам чынахта, Ундан валхы жалды вагына хуза Тюрех пусма картлашки жіне сіксіх баржа. Курынми булы чинех пилот кебе сулза Хамда варала сулза сатрым. Пиде кулышла, карантин азыргарым. Эпі тулы стакана алырақ мен. Салдыға шырла барзай амад астуман. Музыкала мачарынса ачы. Юлдашы салхуланны не сізей меревіл. Саламби жавы Валерие юлашки худ станцыра мінле не азайлчы. Онын бірне тем капланзағы барчы, чуне товарланса келчы. Кайран шав ефрейтра тәлекре, вижі худ күрдім. Чынақта. Кебір ұйықран хайхи фронтран чыру яджы. Эх, пәлес чызан заламби, мансавына жа. Фронтри савнырен жүру елесі, мәндері бұзық телей. Саламби чуричи видер шфура пілетсем жіне лебығад. Анчах візіне курмаш. Манбегех савны жи әзіде. Муза. Манчухле хюратны жи. Кайран вара тем бұлжы те хамваға трачы райманшын күренже, Те вилчі бұлі, пірінші ғыну тадылчы. Шапла петре вараманын пірлеміш юраду. Юрадата мебана чынақта, дере музым. Саламби халі танды жінетін керзе бұқры. Юратныжы әз ана. Мен жіне езер жавнашқал, вижі әрнелік тунзыға да юраду дедір. Пледер же езер чон юраду линия. Шапла пәтреман прем шыраду. Кайран хам ухмағымба, шиве демей де Хулана келсен шынзіне күрза, кіске кастардым да, кытралатырым. Ялт юқса пәтрі халь хулын жүжім. Качага иччен за юласран чуным жүкчынақта. Шүшсір хер камагерлевал. Әлі качагай мазыр ача жүратны херзіне шапла шүшне шакла кастар заяны деші. Халенде шырықрады газовый кысынкысы жүреме лайық марбек темлем. Музы жавындақ тегірі өнжі жаврын қаласа, шинже сасыбе юрлаза әжім. Из э асту ангала негамада, чундан савныне, Эвидензе чылчуге тударапада, жеш савза кетнине, Нига мангала, men le shebesh, men le эпхер пулнине. Алага не вăл юрлама чарынчы Юрать, тере хаваслан. Пӱлеме хүйем екет кірзедіжі. Музыкалашле ұнпек кебе, пірретел бұлза калашсан, кайран она тілікре Вăл кывак тошпа, хураш кебе, шура перчеткебе, кебе, семіз пуржын кашне бечергенем. Здрасте, терекет мен гына пушнека шеш тайза. Йылгышса кулын чух сула хайри ылдан жөлі елдірдат илчем. Херзем она саламлаза, мала лайырцелармасынчеш. Катчы каллех йылгышса кульче. Перджеткізіне пірер бүрнес керен туртса ғывре шелепкинех за каллех меллен пуштайры. Лайх шыртланны кеден сүзібек шүже выргышса жешілже. Шабақ тахыналар маря, алық паден чехтаче, кыва кужибе музына тенгерзе бахря, она аслара хивырынне хуч булаз. Паламан екет кымылы шимже зазыба, Соловьев нина жінчен өйстре, візен пір ялдан екен. Выл нина валли ялдан шыру елзе келіне алынчи вичі кедеслі конверда качы сиделжіне хучем. Пір замант ним калама на муза, хывырда хастарланчы, Унан сенгер кучзем хаваслан шишме бушларыч. Ялан кулзатраган туда херезем иллертюрленсі келемедадынчыш. Иге пичмардые пат путре. Эзір Нинаба пір ялдан вара. Ой, пиде хавас, палажар, муза любимого — Нина тузе. Херхоен херетне чернеле пэчакал изине, качы енне летысре. Леон Вирьялов терележе. Варал изине шуры тудырбашыл за де, херал изине ачашын чымырдаре, кышт ытла ширех тыцадачы. Сывлымлы еден чечеге жіне хеве жуды юкне евер, музыку жізем илемлен ялгышма бұшларыш. Вирьялов? Темле илтні хужамат пек туйнать. Изір хузан университетінше вренмени. Вренне бек астывадып, терек сагача. кача. Изірде онда вренім. Шук, перен кука хере вренюнда, волтемле вирялова азначы. Пілдерчі херва сказа, ундан сымаға урыхиннеле біржі. Паллажар, купирен юратны хердус, саламби Акрамова, теревыл же еннеле жаврынза. Саламби сама хушмазыр тұрза алып ачы. Малданлыға качын шапшур ача жалы хүйін әшпе ішпе хурал жын кыштақ имейні бек пульчы. Анжақ кузамантлық туйым жавындақ сирілзе ғайры. Чечене алалар жын, ючын яндаланны не хапсынать, тіне аза келжана демшін. Саламби, терек хералы хералыне түрек вжертмезір. Ундан кыш шухышласа хушса хучым. Саламби, салам лаят. Эзір поэт, тере илер дүрлі кулгаласа муза. Шилығым тун мастып, кыштақ шыргалатпыр. Вирьялов на музыйы неле шаврынса тұрза каларям. Анжақ әшсем поэтичнах марманын. Ялды учителебе, ботаника биология давражыбе апаланадып. Прозы пірзымық пам. маху махуп мастер ал кучахтыра диш, тетем керзе дуле. мен кетмен Анна Ивановна алы хупма бірза. Анжақ иге херумен тараган юткача азырғарите аякалла бірінче. Шабах леші каржықын шуланза, сұранланза, хұрымланза пәтні сапунне де, унын алынчы пысланаган пыдықашық не курза юлмай керче. Качы тудыне кышт пырза илче, шабах кулмарем. Камбульчы кузирін. Музы херелзе гайры. Так, Пустой гарчик был, хваттер хужи. Анна Ивановна дети прибрана. Пиде камаллашын. Хушта хуже чин мезырларны саламби. Качы самах патнине сесреде, херзембе хаварт субулашчы. Волжа плакетме жердене каяса приде шутламанче. Казярар мана урамра Хаварт семкетеші. Хывырт уйрылмала булнишын, пите шелетіп. Казярар, пардон. Тепре курца калаша сажанадып килме килмеллех пулатьха. Чипер гайыр. Алых жінче коллег Анна Ивановна сасилдінче. Ытла жас кайрариш, макышталар марар, пыды жиме келземір, сәлі пытти, пиде тухтарзем тухтырзем. Музы пәчік чүшкебе сіделе жапры. Их, шавкарчыға, ялан жаплай ұржынзе момынже намыз кадарда, чынақты. Тедім затулдарны бүрде сухан шаржы фу, Пізекезір кавағалбек пірма жиет, пірма жиет, мәлі хырым тире чытат шунын. Хырым не шурылза каясыран кажылать пулявыл. Тарах нахер көмілі жавындақ ұлжынжым. Ой, саламби, мәлі качызем пурикен. Культура, образование, поэт. Франси Макинтош, шлепки, кашни ялт европран — шик модерн курдыны аллине паричи малдан шуру тудыр шылса елчі. Эх, эспірнеді курмарын заламби. Ой, Петре бұш! Тере муза сазардық тегірумне бірза. Намыза ашта жігес. Шавын бек чаплы качу умінче эбе. Паха, заламби, ман жүш, хүжалды елт сабаланза кайнымен. мен, дратмен. Масистермерін, ой намаз ой намаз чынақта Эбі сырғаман терез аламбе бірем хут елгішса кулса туды бүлімлі шалаза кулса калашни тебірдетни илгінже у мана жазым житрі, чейш мейгілер! йыхырчы кухнер ангарчык пӱлме игинина бабрле петті казаков шавласа кечем салам саламби тере вăл мен алын едіса, ундан музы О, любимого паллах, поэт Каларыш, Юн вылять реман ялан, Муза зымбей юра дуран. Казаков ял хужалық институтінче пызыкнені ба бірлевренет. Соловьёв бай икки же тақшанақ тусла. бір ништа уйрылмаще. Качы фронтра аманныскер ұқсақлать, туяба жүрейд. Выл шубашкар чувашла да публегелейд. Калачасса ялан шүтлізе калачать, шаванбана курмастерин саламбе хын ялінжі, Шамбулкин Павла аза илдерейді. Стоп херзем, ши ру, ніна ташла, сандя ядуба качыран, тере казаков саламбибе музына кушкесе. Ташлычыне ніна херелзе кайры, пірлейік шавран шаврынгалаза илчі, хальбарын петя, тиме бушларем. Анжа Казаковына приташла предашла вара них калары. Спасибо лайх ташладан, сан губа, мускаври пызык театрда ташламалла. Шабахта шыреве пызык не кень. Ак булзан адрес не вула. Стоп! Конвертне чустаба Пер Пер пажалулық чуста Мен лягачы жигу, савны батнеде марк марка жыру ярать качмарвал, вал. Анне жырны бұлға, тере пызық нена. Тада халхи троялда раялда маркалы конвертсен бұлчыр. Юрачка жырывне жырмалы худ не дупна. Каплавара, кашни качы тюлізе илмеле шыру ярзан, чухын студенткан ұштагай загерес, конверчі жіне немілі штамта Анна Ванна, Камильзе келчі Музы саламбия көшкісі ан анжарла. Тулы келі келлі Анна Ивановна васкамазыр кыштырдатса кече. Уншинче пірмезір жылене түребиліклі улача кебе, шуланза, сұрланза, хомырланза бәтні сапун. Вол міндеслі бұлныне каламада хен. Анны Иваннан тулы пиджи ұтлашы пергелінмен, шуры шүш піржиде Яланах кулгаласа калажакан карчык, аллинчи стаканинчи сахар жырвіричее сыпа-сыпа калапышларым. херзем, паян пір яшын келчі кунда. Но, качча да качча, пәр тумлам шывбашытса ямалла. Эбі ябы хим вара, мана херзем умжық анбадерір Анна ванна», тіртсілчі Казаков. Эй, эсетерен, ліхліце кулзаячы карчык. Ал хужебек хышт пахрымда, хамда çамрыкланса кайрам, качамар, уяхта хевел. Вот не валли мыжыр тезе жутларым жав тюрех. Пурде кулзай ачыш. Пӹчекнинă хымаш пехерелсе кайрре, вăданса салам не буданчым. Иге хер хушинче шаврын каласа тарачав. Ах, тура! Чимха петте каласа бдерем, тырат шав икехер хушинче аптыраза. Пірінженде прихитірірі хышне зұйламалла. Шу хышлында жам. Петте, хышне завыттан әзі ху бұлзан. Эбі шугім вара. Эбі кішне де завыттым. Икке жеде хүхім. Анжақ, вишімі жы борман. Херзем кулзай ажыш. Салам бибе музы пірбегекші вара. Өйтірі ғаджық шылар батне жидерін стаканне каяла Шук, Анны Ванна, пірбек деместіп шке. Муза! Шүрхи хаваслы кунбек. Саламби, керхи салхуллы кунбек. Гаджық шуғышласа тәчіде кулма азыргалары. Керхи кун туды айтачым. Изер Анны Ванна поэт, Пушкин бегех, кергунне не юрададыр. Серенбе калашса тұрза немірде каструль деп нешін заларжы бол. Пыржа немрелі гарым, немір жеме бұры рачасам. Каржы кымылын кулгаласа тухрем. Камгилзе бачы кучырова саламби, ыйтры Соловьева каржы хышын алы хубынзанақ. Темле Леон Вирьялов. А, Левень, тереденінеш рувламатынжы. Эзір садышны худшын мастерим, ыйтры Казаков музыран. Евара институт студенчізім панул юратмаши. Эбе пачырақ садагай махадыр, пәчік нинына кетірім, Иберун бапер группара волберін профорг, мапла айдадыр. Филармония кайма хадерлене бегех тумланна дахавар. Кунбек шүлле келелле пушымак па сатра эшлеме йывырдарах деп. Хитре урыр зине мағылдам абылдарадыр, ады дыхын малатчы. Шукман ады тавражы. Хамыне парамим, сенчі Соловьевич ружинчен күшіне Ой, Нина, пуризан. Ага, тереказы ковсағайынчен пызықады елсе қытартсам. Пурде ағылдатса кулзаячыш. Ку аттайыбе шеклесте жук Вол пуше хурана мағылдаза шойрза бідері терім музық, хытны сыран ады жіне еренерек бұқсам. Пызық нені паттатса қаларым. Волада баэбе шур Европа чухлі ұтса Урамы Ура мағылданман. Музына күрендерес мардезе, саламби самаха аякала біржім. Сирен группара сатракам дерці Саланов тереш имензе білдерджі пәчікнені. Мінлескер выл. Курманы бі Петя пуля. Петя, вишімыш курсыра веренет, пирен студент, отличник, Казаков. Варшытчен жавайы винократларца үстерне деші, үйтірі саламби. Хамыр енжі мари выл, туригасы мари. Шавы дері пызыкнена. Перін ялгачевал. Хастарла мичуренец, новатор. Чазах нумайса даводцы нетелен дереха. Шем евезен шкал, Ашы де садавод. Хамыр колхозра икке жы таврара жук чаплы зат Саланов шардан аманзат аврынзанах института кече, вăл варшичине кунда вренне де, Она кая юлса килне пулинде института тюрех хишинчиш пиде булдарулы качче. Ой, Нина, тілінші муза, лес сирен ял качызем пурде чапла. Поэтсем, зем. О, муза, сирен пызык ниназен ялінче, поэтсен шывығынче журалмала бұлны мән, тіртселічі Казаков муза илтмеш пульчче, казаковын еплечелхине комаламашвал. вăл. Студентсем чазах шавлаза, кулгалаза, институт сатне тухса кайррыш. па институт институтчисем юнашарах. Нимір жізе каймалачы, кашкырза Юльча Анна Ивановна. Паржа немірі, тухтырзем сипледеші ана. Жей юрадаган ывыш тубани хирелзе, хыбарза тухичине хунебе сатра улмуш йылартмашыдык чавре. Каваслы жамрыксем хушинче эшлени ункымылни елта хушсе ячы. Кындырла ирцин пызык нина ана кетмен хыбар білдерді. Саламби, эзі Саланов порт Артурдан таврынны вет. Вол мандран сан бірге өйтірі. Палаштарға манон малы бұрдері. Чынахи, тері саламбе сазардық бұлған үксе. Манжури, порт Артур денене үлсінех ана Валерия Кам Камда бұлін инже хевелдуғы жінже бұлны бұлзан, вара саламбе шучепе Валерия курма Эш пәтетшен саламбе сымақ вакламаре, жізем үтіне хереш кіскен гына сазы баргаларе. Нені хыбаре ана хыда шуғышлаттарже. Мінлескер Валсаланов. Ялда чухне хунчинчен нумай илтнче. Анжа хайне прилеті курман. Туригасра саланов сенера ты пызык, тагам тавражинчен індегу студенчем. Мен бірге калашашын хавылман ба. Унба курса калаша сақ бұлад. Тень, вал Валерий едер бұлманжы. Варжа херінчейде пәргенчешінзем анзыртран тіл бұлныне калашы. Кен вăл Валерий шинченшене хыбар білгері. Эш Петерзен Казаков панина ытты студентсемпе бірлі хулана даврынчыш. Салампивзенчин уйрылчы. Эбі пединститут сатникірсе тухадып. Пәчік ненаба келе пірле таврынма калашса тадылзатымыр деревіл. Хевел анзаларнынде. Хула дюбинчи радио мачты земшінче кына, иге жүлі мачты жінче, кыштақ шевле вылять. Шубашкар дуи в візіне казаков. Волгаланы тарых чываш паэчі важанка шапла ятпаны иккен візіне, хуларичі шүллі шучызіне. Аякри варман хурала Шаре шыре кір не шапны. Кадаран керхи кашев харать. Саламби шамраксада бұрзагені пед пединститут студенчізем каза пәтнебегекші, иквежі ушқын ушкан кая юлна Кунда, кунда, кышкыржа экранах пычыкнина, хыйын тусне курзан. Саламби умпатне васкаря. Ну мәнлеш нина. Алызы мұратмашы, кымылжын ұйтры саламби, хыйын пачах уры хищінчен плес келініне бұдарза. Шук, мағырачыр, эбі колхозра зағалмар ішлені, терінені кулгалаза. Музава, елда хаптраза житря, ни шыды қалдаймаш, ни шывде Я держат набег, кашта мар. Кулса піттірмір жавынран. Кереше тыдайми бұлчы, маникюр бұзалат теть. Чернизе мұнварам шкеха. Вара салановына шыв етмақ хушре. Ол мүшізіне берлатных ішінақ шоварза бұдымыр. Пирень муза хыйын çүллле келлізімбе, Такына тағына шыв херринелі ғаятте, шуржар витрежеш ысса келейд. Матул ысса килместен тет бірде, сирин улмышшы дезе манын фигурына пызазы едет. Фигури хэйн пиліге, чынақтанде, сыпсанны беге хинже, пирешкел колхозра тыры михиземшеклене булзан, шапла була шук тажав. Калешта вара был. Кандырла жидичіне парақса гайрай. Тері пәчікнені сасыр Он хевне үргев ева жаврна. Саланов та гайри, ыйтры саламби Нені вал пашырханы не Саланов Саланови, кайман, ава он бинжаги евы шинчи шагын задырать. Хай уру группы зампатни сурт були. Э, шырмана алы жуманна, барать. Пиде камалышын иккен вылзаланов. Манба бірле де улмушы земшінче мән гына каласа кытартмаре бұл. Әшлемеде хыда ешлет, Калама жук вайлы. зем піршыдық алды ичен, икке алтса хадырлет. Музына шеш келішмервіл. Чыган ура бешінчен юксі юлны беге хуп хура иш. Келдірі занда шуралас чук, музана курны курманах. Хора булзан да хороши, теші переденче он бекіне. Візем умне, вадам пюлле, хуп хура жүшле, кереютле качы бірзадача. салдаклад салдакла думланны. Унын шупкаланны гимнастер мухтав мұқтав бе медаль вырынезем раснах палар задыращым. Качы пызы кунчалла кирзат шырмарашы шырмара шываш взатазатна. Питне дежуны булас. Шам жіне ұзынса анны құра жүш байыргезем пенне Ағы мінлей кен выл ялғужалық институтінчі студент. Пулас педагог сене сатларца үстерме врендегенні. Кажарыр, эбі сиринбе курза кала жашыншы, тере назаламби. Пәжік нені айқарақ Палажар еппін, Семен Саланов, терегачы алабарза, ширіпте те вайлы салдагаллы. Саламби, Акрамова. Саланов типтигес шуры жілізіне кітартса күлжі, унын тексім үтлісіне кымылын чудалжы. Саламби, иккеміш худ илдедіп куяда. Аштан илтінче зерін амалдан, масказа итрехер. Выл сазардықақ пылханзағайныне, унын саси чітреме пушланыне сиснегачы хыйды кыштақ салғыланжы, Уның күш хажы езем бірін Эпі вұляда чималдан манжурире илтрім. Тере заланов хергу жінжен бұқсам. Камран, Семенов Валерий Саламбенькова көжізен пызықланза, жудалса ғайреш, чыри хывырт хавырт тапма бұшларя, пычырдыза тытны туда херзем чытреме тыдынчеш. Аманна гайық шапла, тәттім духушыне үксен, Тутыринче хевелшевлі выляныне курса сывлыша шекленме мменнбур чунхавали бетырыжать. Йылдыртатса, çудалса тыракан тутырине хальгаль вешселла растене чух ына на на пырса суран суранланны чунат начунат хузынать. Міскін каяк вара шіре берзанать. Саланов сымахи щавса на бегех пульже. Чок, эбі немле Семенов Валерии де пельместим. Курман илтмен демелем. Анжақ вұл қамыр енелі чыва жаджи бұлмала керлі. Түрі себе анатқас Хер бір заман хуши немчен мезірді жа. Бірне тулны күшіліне аран-араншы цаяжы де, чітрекен байтыры. Камран илтрірға вараман яда, Эзір манжинчен каланыне илтне темдезенде, сире манжинчене калазапана, тешінші саламби. Калай маре Бір залдакран Эбир унба порт Артурдан пірле таврындымыр. Чыва жачи чывыл. Куинчи чывашмар анатри. Темле саламби ешав азыннычы. Саламби ятлы хербе пір салдак юрады вишінчен калазабаны чывылманам. Салдагын детне астумастым. Халей зираза илдердір. Чан Валерий атлычы. Сиренбе калашны. сиренбе пірле шардан таврны салдак ужамачы мінле. Алмазов, Анатолий Алмазов. Херчери кырдах туре. Валерин фронтри дузя, юрзем жираганны шыбах Алмазов хужаматлычы. Саламби ана хынына да Анчах шав йхралы жырушы бейтелейлі бұлаймар. Алмазов, Калар хатархашин ұштатель бұлма бұлачына, тен ун адрес не білейдір. Пидежел, білместіп, дерегатшы хыйпілмен нишінчынды бек күлянза. Анчаха кімін, вал кухуларақ бұлма керлі, музыка училищіне вренме келедіп тезе калатчы. Вал кундақ бұлзан әбі ана шыраза тұқма бұлдарадып. Эбесіре бек тавдуны бұлыттым, тері саламби. Эбі ялғужалық институтінче премш курсыра, за техника уйрамінче вренедіп. Эзір мана тень азырғаман бұлі, эбі де халичінзіре білменче. Эбир пір район земех. Күрже ал Эбі Эбе сім, Тупса палаштар замырчы ана вылжынба. Волхайте зіре, тада Валерия амышне курашын әметленетші. Терезаланов хыйымынче шыбах Алмазов азынны херданы несін лаза. Эбір иксімірде анчақрақ шардан даврынымырда. Выл зіре шырама каникулчен ежеймер булас. Салампие, тебір худ чунгенебек пульжем. Аманны кайык шапла. Юлашки вайне бухса, сәмдеттем туху жүгінжен, велшевлебе елдырдадаган тутыр лине вешсех барматыр жад. Ага шурине вешсех бар жиденде выл, анчах малалла шекленме вай жук. Хый вара аманны жунатне Шурма теттям тухы закне шитсе ган маларад. Тутырине гына шитсевгесші. Ундан инжетри-инжетри пәдем таврала курнать. Унда хвеляши, унда пурныш, шапла әмітлінет аманны гайық. Анжа хыжав тутырине хабарза щитнне жере анзалараса, анжах хый каллех теттемре тырза юласа пілмеш.